Spomenuo je neke stvari, a zato je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da pojasni znači općenitost Kur'ana. Pa su određene vrste hrana ili da kažemo njihova većina da je njihova zabrana došla gdje u u sunnetu, a nije u Kur'anu. Kur'anu smo spomenuli da ima pet, je li tako? Ono što je zabranjeno. A vidjet ćemo, znači da, da je sunne spomenuo više, puno više od toga. Prvo, ono što je zabranjeno sunnetom jeste magareće meso. Meso domaćih magaraca. El humur, el ahriji, domaći, znači, magarci, po džumhuru islamskih učenja, učenjaka meso domaćih magaraca nije dozvoljeno konzumirati, jer se o tome navode hadisi koji su došli sa lancima prenosilaca čistim kao sunce, a navode se jeli, u kontekstu zabrane konzumiranja magarećeg mesa. Pa je tako došlo danas Ibn Malika kod Buhari i kod muslima da je poslanik sallallahu alaihi wasallame naredio jednom glasniku da glasno, znači obznani da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme Allah i njegov poslanik da su zabranili meso domaćih magaraca. Fa inna harijs jer je nečist, jer je nečist. A sve što je nečist, čovjek ne treba da konzumira, ne treba da jede. Fa atfatil kudur. Pa su se po izvrtali Eh, oni, oni veliki, oni lonci. A u njima je, znači, bilo meso koje je ključalo. Ili ključala je voda, jeli u njemu meso se kuhalo. Pa su sve to poizvrtali. Kao što je bio slučaj sa vinom, alkoholom, kada je rekao, a Enes ibn Malik, došla je, pa kada je rekao, Talha, Ebu Talha, kada je rekao, isprobijaj bačve o Enes. Isprobijaj bačve. Tako isto, odmah su prevrtali, znači, Nisu kazali, jel, Allah poslaniče, doručamo, do večeramo, do doručkujemo, pa ćemo onda prihvatiti zabranu. To tako? Čovjek kada kažeš, nemoj, nemoj pušiti, to je zabranjeno šerijatski, e, kaže još ovo, samo još da završimo ovu kutiju. Još ovaj paket da završim i više neće. Je tako? Zabrana kada dođe, ti si dužan iz tog momenta da se pokoriš. Je tako? Znači, iz tog momenta trebaš se pokoriti. Ovdje se kaže, pa su se poizvrtale, izvrtale došlo je u pasinu, jel, pa se poizvrtali. Znači, ljudi su poizvrtali šta? Znači, te lonce kojima se kuhalo, znači, magareće meso. I došlo je od Džabira, radijallahu te Alanhu, kod Buhari i kod muslima, da je poslanik sa zabranio na dan hajbera da se jede meso domaćih magaraca. A dozvolio je da se jede konjsko meso. A taj dan je zabranio šta? Magareć je dozvolio konjsko mjesto. Dozvolio konjsko mjesto. Po prioritetnijem mišljenju u Malikijskoj pravnoj školi konzumiranje magarećeg mesa je mekruh. Je mekruh, a nije znači haram. I to se spominje od Ibna Abasa i od Ajše, zato što, kaže uzvišeni Allah, kaže قُلْ لَا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَ مُحَرَّمَنَ عَلَى طَعِيمٍ يَطَعَمُهُ إِلَّا يَكُونَ مَيْتَ I do kraja, znači, ajeta koga smo spominjali prošli put, šta se zabranjuje? Pa se tu ne spominje šta? Pa ga reće meso, pa to uzimaju kao, znači, argument o dozvoli konzumiranja jeli, odnosno, da je, da je magareće meso, da, da će biti mekruha, neće biti haram, zato što nije spomenuto ome ajetu. No međutim, ono što je došlo potvrđeno od Ibra Abasa sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, prenosilaca jeste da je rekao, ne znam da li je poslanik sa osvrame zabranio konzumiranje magarećeg mesa, a, a, zato što je koristilo ljudima kao e, ovaj jeli, životinje koje su prenosile terete ili zato što ga je zaista zabranio na dan Hajbera. Pa Ibn Abbas nije imao šta čvrst stav po tom pitanju. To je došlo vjerodostojno od Ibn Abbas. A da je došlo od Ibn Abbas da je dozvoljavao To ne znam da je došlo u ispravnoj verziji. Bez obzira na to, Ibn Abdel Bar, od malikijskih učenjaka, kaže danas se je ulema složila, konsensus je uleme, da je meso magaraca zabranjeno. Je li moglo u jedno vrijeme biti razilaženje, pa da se onda nakon toga ulema složi? Ha? Jeste. U prvom se stoljeću razilaze, u drugom se šta? Složeo, kaže. Može li tako biti? Može. Pravo ste, može. Može biti da se olema razilazi, do određenih nisu došli argumenti, i nakon toga slože se u jednom stoljeću to. Ali ne može biti obratno. Ne može biti da se slože, pa da se šta? E, to je neispravno. Ako je zaista bio stvarni konsensus ashaba ili tabina, ili nekoga nakon toga stvarni konsensus i onda se razišu, to ne, to ne izbravo. No, međutim, ako je bilo razilaženje, bilo razilaženje veliko, jako, pa konsensus, pa razilaženje, to je opet ona pitanje za sebe. U svakom slučaju, ovdje kaže Ibn Abdelber, isto kao kod pitanja tekbira za dženazu. Imamo različite znači, hadisa koji govore o tekbirima za dženazu. Govorili smo o tome u knjizi o dženazi, znači možete tamo pogledati o broju tekbira. Razlika. No, međutim, kaže Ibn Abdelber, istu stvar spominje on, rahimehullahu ta'ala, kaže, danas se ulema složa da su, da su to četiri tekbira. No, međutim, Ibn Hazmi se žestoko opira u tome, on je njegov suvremenik, oni zajedno živjeli. Našto što je Ibn Abdelber Marikija, a Ibn Hazmi je, znači, svojim radom, znači, potirao patos sa, i nije nikome, znači, ostavljao hurmeta kad su pitanju našto malikijski učenjaci ovaj i nije znači prihvatio nikako taj konsenzus. U svakom slučaju kaže danas je ulema složna da je a, zabranjeno konzumiranje znači magarećeg mesa. I došli su hadisi koji su znači ne mogu biti spremni od ovih. I veliki broj hadisa koji liče mu tevatir hadisima, tako da oni bili dokaz čak i protiv onih koji su kazali a, da je dozvoljeno, ne bi im išli znači u prilog, nego ispravno je da je to zabranjeno. Kazali smo, govorimo o konzumiranju a, e, mesa od domaćih magaraca. Ali meso divljih magaraca je dozvoljeno. El humur, el vahšije, divlji magarci. Na što je divlji magarci? Zebre. Zebre, Zebre su divlji magarci. Mi zebra je zovemo, jel? To su, to su divlji magarci. Njihovo meso je dozvoljeno po konsensusu učenjaka. Njihovo meso je dozvoljeno po konsensusu učenjaka jer je došlo to od poslanika sa osrem i od ashaba došlo je u predaj jebu katade da je da su jedne prijatke bile na putu i sa njim su bili ljudi koji su bili u hramima a on nije bio u hramima pa su lovili pa je on lovio i ulovio zebru pa su jeli pa je i poslanik sallallahu alaihi wasallam jeo od tog mesa. Spominjali smo, ako se sjećate, kada smo govorili o hađu, da čovjeku nije dozvoljeno da u ihramima lovi. Ali ako neko ulovi ko nije u ihramima, a on mu nije ukazao, nije mu pokazao, eno je, vata je, jel u redu? I ti mu rekao, evo ti moja strela i lovi. Jel u redu? Nego je samo bio tu prisutan i neko ulovio i donio dozvoljeno mu je šta da? Sjećate se toga? Ha? sve ćete na hač, krenut ćete na hač, šta ako usput neko ulovi? Znači, kazali smo da je dozvoljeno u tom slučaju da se jede, je tako? Kaže, ima li nešto salama od tog mesa? Kažu, ima noga Allaho posljednička, but, pa je uzeo, pa je uzeo, pa je jeo. I tako došlo kod Buhari i kod Muslima. Znači, domaći ne, a divlji, da, odnosno zemlji. A meso konjsko je dozvoljeno konzumirati po, konsen, po, po mišljenju većine islamskih učenjaka. To je stav šafijske i hambelijske pravne škole i jedno mišljenje kod Malikija. I stav većine ashaba i tabijina i generacija nakon njih. Jer se navodi kod Buhari i kod muslima od Džabira radijallahu talanhu da je rekao zaklali, rekao je zabranio je poslanica osvrme dan Hajbera da se je, konzumira meso divlje i magaraca, a dozvolio konjsko meso i došao kod Buhari kod muslima od Esme bint Abi Bekr radijallahu ta'ala anhuma da je kazala zaklali, zaklali smo konja u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallame u Medini i pojeli ga Hanefijski učenjaci i, i drugo mišljenje kod Malikija i to je stav Ibn Abbasa od njega se jel prenosi ponekad se mišljenja od sahaba prenose navode se no međutim spominju se u fiksnim knjigama, no međutim, da su potvrđena ispravnim lancima, nisu. Nego znači, spominju se kao šta? Mišljenja. Spominju se kao mišljenja. Smatraju da je to mekruh ili haram. Jedno od dvoje. Znači, oni se sami razilaze. Koji kaže da je zabranjeno, razilaze se. Da li je zabrana ovaj kategorična, znači, ili je na nižem stepenu, to je se da li je samo mekruh. I to dokazuje riječima Allaha te barake wa ta'ala wal hajle wal bigale wal hamira li terke buha wa zine i konje i mazge i magarce da ih jašete i kao ukras. A nije reklo te kulune minha i da ih jedete. Pa nije spomenuto šta jelo. Ni mazge, ni magarci, ni ko, ništa kažu nije spomenuto znači od, od toga. Međutim, ovaj ajet je objavljen u Mekki po konsensu učenjaka. Ajet je objavljen u Mekki po konsensu učenjaka. A ovo se je desilo u Medini, da su šta? Pojeli konja. Pa ne bi, znači, mogli ga jesti u Medini, a da je ajet objavljen o zabrani u, u Mekki. Dalje, je li ajet dokaz o zabrani Ha? Ništa uzme. Konje, i manjske, i magarce, da ih jašete i ukrasi. Spomenuto da zabrana jest ili ne, nije spomenuto. Spomenuto je, znači, jedna stvar zbog čega je uzvišen Allah to dao kao blagodat. No, međutim, je li tako? Nije spomenuto, nije spomenuta zabrana kada je u pitanju jelo a, konzumiranje mjesa, a imamo jasne argumente koji ukazuju da je to šta? Da je dozvoljeno, tako da ne možemo ovaj, Ovo je, braćo, fikul istidlal, način dokazivanja. Ponekad ti možeš pomenuti argument, bude argument jasan, bude argument vjerodostojni, ne može biti vjerodostojni. Ili u Koranu, ili kod Buhari, ili kod muslima, no međutim, nije jasan. Ne možeš sa njim dokazivati, nije jasan, znači ne tiče se te teme, ili se možda tiče a, kroz, kroz a, a, pokušaj a, a, da, da se taj dokaz pusti na, jeli, na određeno pitanje, a znači nema ništa jasno što bi ukazivalo da se odnosi znači na ono o čemu se jeli, govori. Došlo je od, prenosi se od Halida ibn al-Walida, radijallahu talanhu, jedan od rijetkih Halidovih hadisa. Halid je jako malo hadisa prenio. Kaže se da je poslanik sa osram zabranio da se jede konjsko meso i magareće i meso od mazge. I meso od, jeli, svake životinje e, divljač koja ima očnjake i od ptica koje imaju kanđe. No, iđe to hadis je daif. Bliži ga Mavre Saju u svome sunanu i drugi hadis je daif i nije ispravan i pored toga on oponira vjerodostojnom sunnetu koji se nalazi kod Buharije i kod muslima. Kada bi, sama hadis kada bi, kada bi bilo ničemu, ne, kada ga ne bi oponirao, ne bismo sa njim mogli dokazivati, zato što je neispravan. A da ne govorimo onda kada, a da ne govorimo onda kada se kosi sa najjačim argumentima. Tako da ispravno mišljenje džumhura u Leme da je konjsko meso mubah. Mubah da se jede. Dakle, prva zabrana je bila čega? Magareć, meso maga, magarac, do, domaći magaraca, znači. I nakon toga smo spomenuli propis divljih i spomenuli smo propis konjskog mesa. Imamo drugi, drugu zabranu koja je došla u sunnetu, druga vrsta koja je zabranjena sunnetom, a nije znači jasno spomenuto u Kur'anu, jeste a meso zvijeri koje imaju očnjake. Meso zvijeri koje imaju očnjake. Znači divljač koja svojim, a, e, bilo da se radi o domaćim, pazite, a, e, a, e, zvijer, bilo da se radi o domaćim pitomim ili da se radi o divljači. Kao na primjer o, ne znam, lavu, o, o pumi, o jeli, tigru, ili da se radi o domaćim poput psa. Je tako? Poput psa, poput mačke. Jel' tako? Poput mačke. Nije dozvoljeno da se jede meso ovih životinja po mišljenju džumhura islamskih učenja. Za to je dokaz hadise Buhureire radijallahu ta'ala anhu, koga je zabilježio muslimu svome sahihu, u kome kaže da je Resulullah a.s. rekao a svaka životinja koja ima očnjake divljač, koja ima očnjake, a zabranjena je za jelo. I došlo od Ibn Abbasa, kod muslima i kod Ebu Davuda, da je poslanik sa osaneme zabranio da se znači, konzumira mjesto divljači koji imaju očnjake i ptica koje imaju kanđe. Kaže Ebu Zubeir, pitao sam Džabira, Ebu Zubeir prenosio Džabira, ovo predaj bliži muslimu svome sahivu. Ebu Zubeiru Džabira kada prenosi takvih predaja, takvih verzija hadisa nemamo kod, kod prosto, ja sam rekao kod da bilježi Muslim Buharije Muslim, takvih verzija nemamo kod Buharije, nemamo kod Buharije nijednog hadisa Ebu Zubeiru Džabira Buharija je odbio takve hadise a Muslim ih je prihvatio a Muslim ih je prihvatio, pa ovdje prenosi Ebu Zubeiru Džabira da je da je, jeli, pitao eh, da ga je pitao o o protuvrijednosti a, psa o cijeni, znači psa koja se plaća, protuvrijednost i mačke. Pa je rekao, zabranio je to poslanik, sallallahu alaihi wa alaihi wa Dalje, tošlo je u hadisu Ibn Abbas, koga bi neže Budavuca ispravim lancem prenosaca, da je poslanik sa osaneme rekao, rekao uzvišen je Allah kada zabrani a, nešto da se konzumira, da se jede, zabrani i cijenu toga, odnosno protuvijednost. Ne smiješ piti alkohol, ne možeš prodati šta? Ne možeš ga prodati pa koristiti ima. Ne smiješ svinsko meso konzumirati, ne smiješ. Ne smiješ, znači, psa prodati pa, jel? Da se, znači, pas proda, osim tamo gdje postoji razilaženje po pitanju, jel, psa ovaj, za lov i tu je došlo razilazimo iz islamske učenjaca zbog hadisa kod Nesaije i oko vjerozstojnosti tog hadisa ili zbog. Ali, ali u osnovi znači da kažemo ono što je zabranjeno a, ono što je zabranjeno konzumirati, zabranjeno i prodavati. Zabranjeno i šta? Pa se alkohol ne može prodati. Zato kada ti naišao, naišao pute i neko vuče bačvu za sto litara i ti je sjekirom onako probiješ. I sve mu iscuri. I ode kod ta dijete tuže, ništa neće dobiti. Tamburu nosi i ti mu je razbiješ, o glavu mu je udariš. Iako to nije dozvoljeno, jel? Ali ti ponesu emocije, pa je razbiješ. Ne moraš mu šta? Platiti. Zato što je to munker, to je zlo, to je šar. Znači, to nema svoje vrijednosti. To nema svoje vrijednosti. Dozvoljeno je jest zeca. Dozvoljeno je jest zeca. Kod džumhura islamskih učenjaka. Došlo je kod Buharije a, od Enes i Malika da kaže jednoga smo dana digli zeca sa loge. Pa su ga, kaže, ljudi ganjali. Nikomu ništa nije mu kad sam, pa sam ga ja uhvatio. Šta mislite, braćo, kakva je to sposobnost da čovjek uhvati zeca? Kada je, pa sam ga ja uhvatio, donio je mu talih pa ga je preklopio pa ga je preklao. Kaže, ljudi su ga ganjali, umorili se, ništa mu nisu mogli. Ništa mu nisu mogli. Enes Ibn Malik je ohtio zeca zato što je bio lav. A zec ne može pobići kome? Lavo je, tako? Zec ne može pobići lavu. Pa sam ga donio, kaže, pa je poslanik sa osanem pojeo jeli, jednu nogu tu što je bila od zeca. Uzeo je, znači tu nogu. Tako da je zec dozvoljen. I onda zec je, jeli, životinja koja ne bježi duša, jel tako, čista priroda čovjeka, ne bježi od čega? Od zeca, to je lijepa životinja, jel tako? Nema, nema ni jedno od dvije stvari zbog čega bi bila zabranjena. Niti ima očnjake, niti ima šta? Kanđe. Jes, niti ima kanđe. Da bi bila zabranjena. Dalje, zabranjena je E, Živ, vidjet ćemo, kažemo, braće očnjake i kanđe, kada kažemo, ovaj, vidjet ćemo, znači, šta to znači. A, dalje, zabranjeno je, to je treća vrsta, tako, treća vrsta, zabranjeno je, ptice su zabranjene koje imaju kanđe, koje imaju kanđe, kao, recimo, orao, ne znam, kao jastreb i druge životinje slične njima. Jer je došlo u hadisu, prethodnom od Ibn Abbas, koga pa su pomenuli da je poslanik sa osaname zabranio, znači, konzumiranje mesa ptica koje imaju kanđe. Kada kažemo imaju kanđe, mislimo da imaju kanđe sa kojima love. Jel u redu? Mali golub kanđe. Molim? To ima. Ima, ali ne služe mu za šta? Za lov. Jeste vidjeli? Jastre može uhvatiti zeca i digne ga. I digne ga gore, onda ga pusti. I slomi se zec jedan put. I ako mu nije ništa, opet ga digne i opet ga baci. Znači, tako da ga, jer ne može mu ništa, šta će sa njim? Nego mora ga, znači, mora ga prvo tako ubiti, da onda može, li? Ali ga lovi, znači, kanđama. Kanđa mu, je tako? Kako love ribu? Ste gledali iz vode, kako uhati, znači, ribu. Služe, znači, to su životinje, znači, moramo tu napraviti, protivno ćeš kazati, pa i golubima, samo malo manje protivno, šta to su? Kanđe, tako? Ne, znači kanđe sa kojemu služe za šta? Za kojemu služe za lov. I kod Araba je, Arapa je poznato, znači, kada se kaže, znači, ovaj izraz, znači, misle na životinje koje love sa svojim, jeli, sa svojim kanđom. Dok, a, zašto služi ovome, golub kanđe njegove? Da kopa, je li tako? Više da kopa, da otkriva nešto nogama, nego što, što mu služe, znači, za nego što mu služe za lov. I zato džumu islamski učenjaka suprotom malikijama kažu da je zabranjeno konzumirati ove ptice. Ptice, jel? Sve koje imaju kaću. I tu su jasni hadisi došli, spominjali smo i prethodne ove hadise i znači nema, nema puno e, mjesta polemici zato što su hadisi jasni, decidni po svojim značenjima. Četvrta stvar koja je zabranjena, koju je sunnet zabranio, jeste dželala. Dželala. Dželala. Dželala to je životinja koja se hrani sa nečistoćom. Ili većinski dio njene hrane biva nečistoća. Ona se zove kako? Dželala. Ona se zove dželala. To je znači bilo koja životinja. Bilo se radi u devi, kravi, o ovci, peradi. To su životinje koje se hrane čime? Jedu nečistoću. Ako bi, ako bi se znači potvrdilo šta da su jele, ako se potvrdilo da su jele šta? Nečistoću. Protivno, nije, jeli, krava se napasa, jede uglavnom čistu hranu. No, međutim, ako se potvrdi da je jela nečistu hranu, onda ulazi, znači, u propis, propis dželale. A, Po jednom rivajtu mama Ahmeda ibn Hazma nije dozvoljeno konzumiranje mesa ni mlijeka ovih životinja. Ni mesa ni mlijeka ovih životinja, ali ako ima svakako mlijeko. Jel? Jer sam spomenuo ovdje, ali kokoš, perad i tako dalje, naravno je da tu nema mlijeka. Zbog toga što je došlo od isku debu Daude u Tirmizije da je poslanik sa Allahom sallam zabranio da se konzumira meso dželale i njeno, da se pije njeno mlijeko. Da se pije njeno mlijeko. Tako je došlo u vjerodostanom hadisu od Ibn Omara dok šafije smatraju da je to mekruh, a da nije haram. I to je jedan rivajat od imama Ahmed. Kada će biti dozvoljeno jesti meso dželale? Kada će biti dozvoljeno konzumirati meso dželale? A dželalu treba zatvoriti životinju koja se konzumirala nečistu hranu, treba je zatvoriti tri dana. Znači, ne zatvoriti u smislu da, jeli, nego zatvoriti je da ne može doći do čega? Do nečistoće koje je konzumirala, koje je jela. Zatvoriti je tri dana i hraniti je čistom hranom. Zatvoriti je tri dana, znači i onemogućiti je dolazak do nečistoće kojom se hranila. I prenosi se od Ibnu Bišejbe sa ispravim lance prenoslaca od Ibnu Omara da je zatvorao kokoš, kokoške tri dana. Kokoš bi zatvorio tri dana i onda bi je klao. Od, Ibnu, a, od imama Ahmeda se prenosi isto tako da se zatvaraju tri dana i peradi iz stoka, a po drugom rivajetu da se ovaj perad zatvara tri dana, a stoka 40 dana. A stoka 40 dana. U svakom slučaju, znači treba je zatvoriti, da se očisti s tim što se ulema razilazi oko čega vremena zatvaranja, koje nije znači jasno precizirano jeli, ar, šarijetskim argumentima, zbog toga se i razilazi. Stoka 40 Molim? Stoka 40. E, stoka, velika stoka, četir, krupna stoka 40 dana, po jednom rivajetu od imama Ahmeda, mojte to hadis. Znači, po jednom rivajetu od imama Ahmeda, to je 40 dana. A što se tiče peradi, tu idu 3 dana, dovoljno su ili 3 dana. Dalje, peto što je zabranjeno, pa peto stavite pa nadalje, peto pa još crta. Možda do deset tamo je. zabranjeno je konzumiranje mesa životinja koje je šerijat naredio da se ubiju. Znači što je šerijat naredio da se ubije, nije dozvoljeno konzumirati meso takvih životinja. Nije, nije dozvoljeno konzumirati meso, znači miša, škorpije, gavrana, a, kobca, jeli, ptica, jeli kovac. A psa koji napada, ovdje govorimo, je došla zabrana šta da se u, ubi, došla narada se ubije, što ne znači da pas koji ne napada da se može šta. Jer, svatate, mi govorimo, znači šta je pogod ovdje da kažemo da je zabranjeno zato što je širijet naredio da se te životinje šta? Uništavaju. Pa je naređeno znači da se uništava pas koji napada tako pas koji napada. Vozrk, jeli, zelembači, jeli, vrsta guštara, i zmija. To znači životinje. Koliko smo je nabrali? Sedam, jel tako? Onda je bilo više od pet do, tamo ne vidim, koliko do dvanest, do jedanest. Pet do jedanest onda bi bilo sedam, jel tako? Pet do jedanest, a pet to bilo na sedam. Ajša radijallahu ta'ala anha prenosi da je poslanik sallallahu alejhi rekao kaže pet griješnika, pet griješnika ubijaju se čak čovjek bio bio u harem, u tom zaštićenom, u tom svetom prostoru ubijaju se, to su, to su, kaže, miš i škorpion i kobac i gavran i pas koji napada. I došlo u hadisu uh, ovaj hadis bliže Buhari Muslima došao je u hadisu kod Sada ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio da se ubija wazav. On ima zelen bač, on ima i poseban nekakav prijevod na naš jezik. Gekon. Molim? Gekon. Gekon, jeste. Gekon. Gekon. Zelen bač. Gekon. Ha? Gekon. Gekon, aj, rekao sam Gekon. Gekon znači ovaj, ali ne znam ima li ga kod nas, mislim da ga u našim, našim podinjama da ga nema. Uglavnom, jeli, naređeno je da se ubije. Ga, rud, ružaž mali, ovako ruža životinja, ovaj, jako ga teško stići. Ja sam ga jedan put ganio, Allah zna koliko je nisam uspio stići. Sve mu vidite, znači unutra mu vidite organe kako rade. Znači koža providna, to je tako ružno i samo znači stane i samo glavom znači gleda tačno znači tačno je ovaj šerijat naredio jer znači samo se gleda kakav će znači ovaj kakvu će štetu nanijeti insanu pa je to naređeno znači da se ubija i kaže se u jednom hadisu za ovoga Jekona da je on jedini duva u vatru Ibrahima a.s. Šeh Albani u svojim, u svojim vjerodostojnim silsilama ovaj hadis ocjenjuje dobrim. Sve su životinje a gasile vatru, a on je puhao u nju. Hadis kaže šeh Albani da je dobar, Allahu te alalem. Uglavnom, on je naređeno da se ubije i on se najviše tiče znači, pod, područja gdje, jeli, gdje ima ta životinja. Došlo je od Abdullaha ibn Mesuda kod Buhari i kod muslima, kaže, bili smo sa poslanikom, sallallahu sallam, u jednoj pećini, pa je objavljeno wal murselati urfa, tako mi oni koji se jedan za drugim šalju. U nama se razilazi na koga se odnosi ovo, veliko je razilaženje, ovaj ajet na koga se odnosi. Kaže, i mi slušamo tu suru iz usta poslanika, sallallahu sallam, njegov jezik još uvijek vlažan, Znači, dolazi sura, friško. Kaže, pa se je pojavila zmija. Pa se je pojavila zmija. Pa je, znači, uznemirila ih, pa kaže, ubijte je. Pa su krenuli svi, kaže, pa nam je umaklo. Nismo je uspjeli ubiti, pa je rekao poslanik za sam, kaže, ona se sačuvala vašeg zla, ha, jer ona je sačuvana vašeg zla kao što se vi sačuva njenog zla. Je tako? Niste vi njoj naudili, niti je ona vama naudila, je tako? Pa je znači ove vrste životinja šerijatski treba znači treba ih ubijati. Čovjek ne smije se braćo bojati ubijanja zmije. Poslanik sa osam kaže, kod Buhari hadis kaže, ma salem na hunne, mundu harem na hun. Nismo im, kaže, potpisali sa ima primirje kako smo objavili mrat. Nema primirja sa zmijama. I oni, oni, oni, oni, one bajke i priče i ovaj, a što i više ubijaš, više će dolaziti pred ovaj prijetet i ovo ono. Poslanik je sa osam naredio da ih ubijaš i gdje vidi čovjek zmiju, kako da vidi zmiju, osim zmija koje su kućne, koji se traži dozvola da iziđu i tako dalje, u protivnom zmiju kada vidi, znači, negdje na, na, na otvorenom, znači, ibadet, ibadet, nije samo, nego ibadet da ubiješ. Ubiješ voze ga, od prvi put imaš stotinu dobri dijela. Prvom ga, prvim ga udarcem udariš stotinu dobri dijela. Kad ćeš raditi stotinu dobri dijela? Moraš danas, ha, ubiješ ga stotnu dobri djela. Tako da ne neko mislio, to je onako nešto, uradi žur, ne, ne, to je ibadet, poslanik sam sam naredio sto ubije, to tako. Pa znači, jel to su štetočine? To su štetočine. A vidjet ćemo kako je zabranio druge životinje da se ubijaju. Zato što šta? Ne štete, nego mogu samo koristiti, neće štetu nanositi. Jel, iako sve životinje mogu se, jel, i one koje su koriste, mogu se ubiti ako štete, jel? Pa je ovdje došlo ono što je nabrajano, znači od životinja da je zabranjeno. I ove životinje bježi duša od nje, tako? E, teži li čovjek kao duša da zakolje miša onoga velikog parcova i da ga ne Jedan dan sam gledao, znači miša uzmu i, i tako velike one miševe, stave ih, opale ih vatrom, i stave ogule i stave ih, i skomadaju ih, i tamo pohovanje, isprže ih i piletina. Znači, serviraju ljudima, niko ne zna ništa. Znači, ti kad vidiš, ti je neko manja pila bila, nisu došli u 40 dana, nego tamo u 20 dana neko je zaklao. I to tako serviraju ljudima. Više. Duša čovjeka, duša čovjeka bježi od takve, od takve životinje. Bježi od takve životinje. Gavra. Kako du, zmija. Znači, priroda čovjeka, uzmite sad oporedite da jede čovjek zmiju i jede zeca. Možda niko od vas nikada zeca nije jeo. Ili neki od vas. A. Ali uzmi neko ti kaže jedeš zmiju, jedeš zeca. Prvo zecu ništa, zecu životinja koja se nema, nije sporno ništa. A zmija, znači priroda čovjeka i onda ulazi u, u šta? U, u šta ulazi? U rupu, jel? Nije u to. Molim? Ulazi u al-habais. Ulazi u al-habais. Oharreme alejhimul habais, jel tako i zabranit će im šta ružna jela. Rekli smo, znači ružna jela, šta su ružna jela, ono što ljudskoj duši šta ne odgovara, što ljudska, od čega ljudska duša bježi. Znači što, što se gadi čovjek, u redu, gadi se čovjek, znači da to jede. Dobro. Znači zabranjeno je šta? Jesti a, meso životinja, konzumirati meso životinja koje je šarijat naredio da se ubijaju. S druge strane, zabranjeno je konzumirati meso životinja koje je šerijat zabranio da se ubijaju. Samo suprotno, u redu. Samo suprotno. Stavite i tu, je, ne znam, riješi stači. Pa je zabranio šerijat da se ubija. Mrav, zabranio je šerijat da se ubija. Pčela, zabranio je šerijat da se ubija. Hud, hud, pupavac, jeli? Ptica, I zabranio je da se ubija surd i to je vrsta ptice i to je vrsta ptice kaže se da je to ovaj a, životnja koja, odnosno ptica koja ima veću glavu, ima bijel stomak, a e, po leđima je gore, po leđima je zelena. Posebna vrsta ptice koja je bila poznata u to vrijeme. I dufda, a to je žaba. Žabu je zabranjeno ubiti. Došlo je kod imama Nesaije i kod imama Ahmeda se vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibnu Abasa da je poslanik sa osaleme zabranio da se ubiju četiri životinje. Mrav, pčela, pupavac i ovaj surt, koga smo spomenuli, ova ptica sa velikim, velikom glavom. To je bila vrsta ptice koja je bila poznata u njihovo vrijeme. Ne znam kako bi se ta ptica nazvala našim jezikom. <coughs> Molim? ne znam, ne znam da li ima kod nas, nisam uspio naći nigdje, znači, a, a, a, samo, jel oni, čak kada opisuju, e, u Lema u kasnim stoljećima, kada opisuju, kažu, ptica sa velikom glavom ima bijel stomak, opišuje, znači, kakva je izgledala, jel, prenose se opisino, međutim, ovaj, e, tačno životinja, kako bi se nazvala našim imenom, ne znam. Ne znam. Ne znam. Dalje došlo je kod imama Ahmeda i kod Ibnu Mađe sa dobrim lancem prenosilaca od Abdu Rahmana Ibnu Asmana kaže spomenut je pred poslanikom sa osnovnim miris kao lijek, a u njega se miješa nešto od žabe. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam je zabranio ubijanje žabe. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam zabranio ubijanje žabe. Ovdje je došlo, mi nemamo jasnog argumenta da je zabranjeno da je zabranjeno konzumirati meso životinja koje je zabranjeno ubijati. Evo jasnog argumenta. Nego se zabrana uzima sa strane da ti, budući da je ne smiješ ubiti, ne smiješ je šta šerijatski, zak, ne smiješ uvati hudkuda i kazati bismillah šta i zaklati ga. Jer je to šta? Zabranjeno. Kako ti ga je zabranjeno loviti da ga ubiješ, zabranjeno šta i da ga zakolješ. A dok ga ne smiješ zaklati, on je šta? Znači nema čega. Nema, nema mesa, nema spazira. To, to je lešina onda. Je tako? nema znači konzumirati. No, međutim, imam šaukani se ovaj, opirao mesvataj, rahimahullahu ta'ala. Imam šaukani, on je u doleme Jemena, koji je umro 200, 1255. džeske godine, kasnije znači uleme, prije nepuno dva stoljeća je znači živio, i on je bio zejdijskog mezheba, pa ga je Allah te barek dala uputio da bude sunija. Da pređe znači u ehlu sunnet. Rahimahullahu ta'ala, to je veliki učenjak ovoga umeta. Kaže ovaj, Nema ovdje dokaza da je to zabranjeno. Nema ovdje. Kaže, ne možemo uzeti argument iz puke zabrane ubijanja ili puke naredbe ubijanja životinje, ne možemo uzeti argument da je zabranjeno konzumiranje tog mesa. Nego moramo imati posebne dokaze koji bi šta ukazali na to. Što znači, kod imama Šeokjanija bi bilo ovako. Ko zakolje hudhuda, haram je učinio griješenje. Ali ako konzumira to meso, šta? Šta? halal. Jel u redu? Ti si ubio životinju koju nis smio ubiti. I to je zabranjeno. Ubijanje je zabranjeno. Ali ima li argument o zabrani konzumiranja mesa? Nema. Nema jasnog argumenta. A pa Jaš Okjani, rahimehullahu ta'ala, nije ovo prihvatio na takav način. Kaže, ako kažete da su te životinje, da duše bježe, priroda čovjeka bježe, onda kaže, nisu zabranjene zbog toga, nego zabranjene zbog ajeta yuhadimu alaihim ul habais, da znači će im zabraniti šta ruža jela. Pa nije onda, nego je zabrana došla u ajetu. Ako je to, a nije to, je li tako? A nije to. Tako da ovaj, a, a, jeli, što, što bi priroda čovjeka bježala od recimo pčele, a ne bježio skakavca. U redu. Pa, imam što kani nije prihvatio ovo dokazivanje. U svakom slučaju, ono što je poznato kod Oleme jeste da da nema, znači, ovaj, da se ne konzumira meso životinja koje su koje je zabranjeno ubiti ili koje je šarijat naredio da se ubijaju. Dozvoljeno je jesti zabranjene stvari kada je čovjek u nuždi. Složna je u nama islama da čovjek kada se nađe u nuždi da mu je dozvoljeno konzumirati ono što mu je inače zabranjeno jesti. I na pet mjesta u Kur'anu uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala to spominje. Femen je turra gajre bagin wa la'adin fe la isme alej. A onaj ko bude prisilen onaj ko bude prisilen i to spominje znači u pet ajeta to spominje u suri Al-Bekar, u suri Al-Majde u suri Al-Nam to spominje dva puta i u suri uh, An-Nahl to spominje jedan put znači ajeti u sličnom kontekstu da ih ne ponavljamo znači sviju sve se odnosi na onoga ko bude prisilen. Šta znači prisilen? Hm. Šta znači prisilen? Ljudi dosta puta nužda, znači definicija nužde, ljudi pogrešno shvataju nuždu. Pa nužda je za njih sve što je što nije u korist njihovom dunjalu. To je za njih nužda. Dođete danas, znači, po zapadu gore ima bolest, kupovine objekata za stanovanje na kredit, kamatni. I dođu ljudi iz, našto iz Bosne, ovaj, a, akademici veliki, sa velikim akademskim zvanjima i kažu, gore, ljudima, možete kupovati, to je, to je nužda. To je nužda. A, to je nužda. A živ bio, hajde da se vratimo u knjige Islama. A. I da vidimo ko je to od uleme kazao da je situacija u kojoj se nalaze muslimani danas i gdje žive da je nužda da čine haram. Ako je nužda danas na zapadu uzeti kredit i kupiti kuću, onda u islamu nema haram. Onda je sve dozvoljeno. Sve, jer za sve postoji šta? Pa da nije nužda trgovati alkohol. A ti otvoriš trgovinu danas. I pored tebe otvori komšija tvoj trgovinu. On ima alkohol, ti nemaš alkohola. On ima duhan, ti nemaš duhana. Jel u redu? On ima svinsko meso, ti nemaš svinskog mesa. I vas dvojica poslujete. Ako izdržiš sedam dana, bud sretan. Morat ćeš zatvoriti, jel tako? Onda je sve nužda. Znači, sve što je od harama je nužda. Kamata je danas nužda da je nema veće. Jer su sva poslovanja, sve što je moguće, je vezano na kamati. Kada je jedan naš brat otišao gore u Švedsku i rekao, da li mu posao, kaže, ja tu neću, tu ima kamate, ona mu kazala, žena tamo u, u onoj, jeli, u radnom uredu, kaže mu, birovu, jeli, kaže mu, ti kaže, možeš slobodno pokuti ići švedske. Ovdje, kaže, sve na kamati građamo. Znači, od temelja do krova, sve je kamata. I tako je, ta, takav je sistem. Znači, danas je sve postalo nužda i nema, nema zabrane, sve nužda. To je korist čovjeku. Zašto je, kažu, dozvoljeno čovjeku da digne na, na zapadu kredit i da se kupe kuću? Kaže da ne plaća, a, tom, a, e, da ne plaća tim državama kiriju, pa da ne jača njihovu ekonomiju, nego da ima svoje. I još drugi ovaj dokaz, ovaj, za koji je paukova mreža je puno jača od njega, kaže se, ovaj, ti ćeš plaćati, plaćati, plaćati, na kraju opet izdiješ glavno dla, nemaš ništa. Ovako bar plaćaš i imaš šta, opet ostane tebi, tvoje djece. Je li tako? Uzvišen je Allah te bar tada dozvolio a, kiriju. Odnosno, dozvolio je, to je trgovina. A zabranio kamatu. I nema razilaženja među lemom islama. Od prvih do posljednjih da je zabranje, da je čovjeku dozvoljeno da iznajmi sebi od nevjernika stan i da stanuje. Nikakve sveđe nema. To je trgovina. Ti njemu daš 500 eura, 100 eura, 200 eura, nije bitno. On tebi da svoj, svoj prostor na raspolaganje. I to je trgovina koja je kod sve uleme dozvoljena. A sva ulema brani kamatu. Osim ako se čovjek nađe u nuždi. I dok možeš stanovati pod kirijom, dok možeš stanovati pod kirijom, u jednoj sobi da nisi na polju, na snijegu, nije ti dozvan da uzmeš kamatni kredit. I svako ko suprotno ome tvrdi nek se boji Allaha zaođel doći pred njega i staće na sudnji dan i pitaće ga o riječima koji izlazi njegovih usta. Kakva god zvanja da nosio na zemlji. Jer ovo nije pitanje koje je sakriveno, za koje treba posebno ti had, ajeti hadisi koji se navode od zabrani kamate brojni, a nikakva nužda nije I je tebe Allah zadužio za ođel da ti moraš na ovoj zemlji imati svoju kuću, da moraš imati svoju vilu, da moraš imati... Nije te zadužio. Ako imaš hajr i bereket, ako nemaš, živi kao podstanar, a nemaš pravo uzeti kredit ni pod razlog. Tako da je darura i ono što dovodi čovjekov život u pitanje. To je darura. I tada se pristupa, tada se pristupa hramu. Kada ćeš moći jesti svinsko meso? kada se bojiš da ćeš biti uništen. No međutim, ti si gladan ujutro, nemaš ništa. I neko dođe sa svinskim sendićem. A ti znaš da će na večer doći večera. Trebam čekati do sedam na večer, a neću crknuti, neću umrijeti. Čekat ću do sedam i večerati, završeno. Nije to nikakva nužda, je tako? Nužda je kada se čovjek poboji znači, za sebe ili postoje znači, indicije da bi mogao biti uništen, da bi mogao umrijeti. Tako. To je nužda. A nije znači nužda nikako ovaj uzimajte kamatne kredite i jedan mi čovjek kaže digao sam kamatni kredit, kaže i kupio kuću. Deset godina on i pet članova, on, on i još četiri člana njegove porodice moraju otplaćivati kamatu. Znači sve što zarade, sve ide u banku i to ostaje. Oni dobiju samo koliko mogu živjeti deset godina i tek onda počneš otplaćivati šta? Kuću. Tamo kada čuraš možda ne treća, četvrta generacija će platiti. Ja tako? na takav način treća i samo jednu jednu ratu nemoj plati odmah dolazi banka sve to uzurpira i onda šta urade tebi iznajme tebi tvoj stan tvoju kuću a oni je daju na licitaciju na prodaju tako ili te isti dan isteraju znači čuda se da to je druga stvar opet to nije bitno to je to je stvar to gubi se dunjaluk nas zanima šerijetski pristup a to je uzimanje kamate za kupovinu čega objekata i zato je to naša braća ulema ovaj je to danas zabranila izraziti dio naše uleme, jel, je to zabranio i takva stvar, znači, nužno čovjeku, znači, ovaj, nužno ga obavezuje da ohalali mnoge harame koje je uzvišen je Allah za čo zabranio u svojom izrazi poslanik sallallahu sallam u svome sunnetu. Tako da je ru, da rura, a, kad ti je dozvoljeno da uzmeš, dozvoljeno ti ovako, živiš, nemaš nigdje. I gazda ti kaže, izlazi napolje, došao, izbacio te napolje, i ti izišao napolje, hladno, januar, nemaš nigdje i nemaš par. Moraš, moraš spavati na cist. Kažemo, idi, digni onoliko koliko ti je nužno da platiš šta, mjesec dana kiriju. Dok ali ne dadne šta, izlazi. Pa ako nema, digni opet dok se ne, ha. Znači, uzmi nešto što ti je nužno, što moraš imati. Jer čovjek, braćo, koji, pro... dobro, i ovo je pitanje za mjesec dana. Znači, ti je nužno mjesec dana. Čovjek koji prosi, može prosi samo koliko mu treba za taj dan prosi, prosim danas koliko mi treba za danas. A ne mogu prositi da sebe obezvedim za godinu dana. Tako. Pa je pojam nužde ima sa njim poigravanja. Ljudi su ga taj pojam koji je tvrd kao kamen, ljudi ga učine elastičanom ako rasteže se. A, rasteže se kako hoćete i znači ulazi gdje je god čovjek u zaškripi ulazi pitanje uzimanja kamate nije problem. Imam se popne na mimbar. I ljudi ga optuže kako uzeo pare iz kasije tamo nigdje. Znate, uvijek tih problema ima u našim džamijama. I on se popravio i kaže, vallahi nisam, vallahi sam uzeo sebi kredit, kaže, i kupio ovdje. Možete misli čovjek, kaže, vallahi, nužda kupice, moraš imati auto od 15-20.000 eura? Pa što ti smeta da možeš auto od 1000 eura, 2000 eura? Kakav je problem? U čemu je problem? Allah te zadužio da moraš to imati na zemlji i kaže nužda. Pa dobro živi bili, šta je onda ostalo? Šta nije nužda? Recite mi šta nije nužda? Sve je nužda. Ili sve u čemu čovjek ima korišta, to je nužda, je li tako? Tako da je to znači ovaj poigravanje sa propisima i više ni manje od toga. Iako ljudi koji su dali te petve, ubjeđen sam da nemaju namjeru da se poigravaju, ali to ipak poigravaju. Jer su šerijetski argumenti jasni po tome pitanju i treba problemu dati njegovu dimenziju, a ne dizati ga mimo toga. Kada kažemo da je dozvoljeno čovjeku da jede, da jede ono što je zabranjeno i da mu je to mubah u tom momentu, jeli? šta ciljamo tim? Šta ciljamo tim? Jedan dio uleme kaže ciljamo da je to da je dozvoljeno da je dozvoljeno konzumiranje znači u tom momentu da je dozvoljeno, a nije obaveza, jer uzvišen je Allah kaže fela isme alejhi nije mu grije. Femeni turra da je bagin vola adin fela isme alejhi. Ko bude prisilen, ha, ne prelazeći granicu, vidjet ćemo što znači, niti iz pohlepe, kaže fela isme alejhi nema grijeha. Znači nema grijeha, nije šta? Obaveza. Znači nema grijeha, dok nema grijeha nije šta? Obaveza. Znači pa može izabrati. Drugo mišljenje je ko se poboji da će biti uništen da mu je dužnost da mu je šta dužnost da je, da mu je bađib da jede jer se ne smije šta wala tulku bi aydikum ila tahluka i nemojte se svojim rukama baciti u propast wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima i nemojte sami sebe ubijati allah je prema vama milostiv a čovjek dođe i treba da ili će umrijeti i treba da pojede nešto što je zabranjeno, lešinu na primjer, da bi preživio i neće, jel sam sebe ubio? Pa, jeste, sam sebe, sam si, znači mogao spasiti život, nećeš da ga spasiš. Ako se može spasta, neće da spasi isti je kao onaj koji se ubije. Znači, ti se ubio, ti si bio razlogom svo, znači, da izgubiš život. A riječi, kada kažemo fela isme, ale ih i nema grijeha, nisu dokaz da je, da je to, da je to samo muba. Je tako? Jer kada se kaže nema grijeha, znači, čovjek nema grijeha, znači, je tako? Ne znači da određena stvar nije obavezna. Kada kažemo nemaš grijeha da obaviš podne u tri sata. Nemaš grijeha. Znači, to nije, nije to opće obaveza. Ma obaveza ti je, no međutim, znači, kaže se, tako se, jer no međutim, imamo drugi argumente koji ukazuju o zabrani samoubistva i da čovjek mora, znači, paziti ovaj o sebi i, i o svome zdravlju i a, da ne smije znači dovoditi u pitanje svoj život. A kakvi su šartovi da je o, a, kada je u pitanju konzumiranje mesa koje je zabranjeno, na primjer konkretno da kažemo jeli, lešine, imamo u uvjetima Lema govorila oko nekih se razilaze, oko nekih se slažu, uglavnom čovjek koji ne može naći halal hrane taman jedan zalogaj ne smije jest e, ovaj može jest znači ono što je zabranjeno čovjek koji može naći jedan zalogaj ne smije jesti ono što je haram ko nađe jedan zalogaj onoga što je halal ne smije jesti ono što je haram prije nego što pojede taj zalogaj jer u redu ima pored njega jedan zalogaj koji je halal I ima ono što je haram ne smije zajednički miješati. Nego pojede prvo ono što je šta? Halal. Pa ako mu ima potrebe da dalje da preživi, da jede, da je nužno, da jede, jede. U protivnom, znači, mora prvo pojesti ono što je dozvoljeno, jel, da se konzumira. I neće čovjeku biti dozvoljeno da jede ono što je zabranjeno, ako već čovjek, duša je već gotovo, čovjek umire. Nema više ono, jel, neće mu koristi više šta? Konzumiranje čega? onoga što je zabranjeno. Nećemo koristiti. Znači, tada kada to jede, jede to bez ikakve potrebe. Jer to, to je stvar možda više ovaj, e, više teoretska nego praktična. Jel, to je teško znati, ali Ulema je to ili spominjao. A, <coughs> nema nema čovjek pravo da jede mimo onoga što mu je nužda. Gladan, tako nužda, prava nužda šarijatska, i nekom donio prženo svinsko meso. Tako. I on komad po komad, e, sve mu ljepše jede, jede, jeli. Kao da jede nešto što je halal. Ti možeš jesti samo onoliko koliko znaš da te to može šta, da, da premostiš dok ne dođeš do čega? Do halala. Samo da premostiš, ništa više. A da čovjek sada jede i da jeli. Ne, to je zabranjeno. Ili nađe vodu u kojoj ima nečist. A boji se čega? Ne smeta da popije. Ali možeš popiti samo onoliko koliko šta da? A, da čovjek ne, ne, ne, znači ne uništi sam sebe. Ne da utoli žeđ. Jer kad utoli žeđ, za utoli žeđ treba ponekad, jel, više. Znači popije samo toliko da, da premosti. I ako znači ovaj, mimo toga popije, to je ono što je kaže ovaj uzvišeni Allah ta barak dela uh, eh, gaire bagin wala ad da čovjek jeli uh, eh, ne bude to uh, eh, gaire bag ne bude to iz njegove želje on neće nije, nije on to znači želi nego prisiljen na to i wala adin i nije iz pohlepe a, samo daj nego znači prisiljeni I nije dozvoljeno čovjeku da u ovakvim slučajima uzima nešto što je i onako a, od sredstava koje ubijaju. Naprimjer, čovjek se a, ovaj, toliko je žedan da se boji da se ima pored sebe otrov. Otrov ako popije može šta utoliti malo? Jel? Ali će se sigurno ubiti s te strane. Pa ne smije koristiti ono što bi je onako šta? Ubilo. Jel u redu? Ne smije koristiti ono što bi je onako ubilo. U protivnom znači dozvoljeno je znači koristiti ove stvari pri, pri nuždi znači ovo što su spominjali ne ove zadnje jeli koje smo nabrali nakon toga došli smo do adaba jela znači, to mi je šalo tela govoriti u naredu duže